i smjernice za ljude kako i na koji način da žive Indeed, الجزاء من جنس العمل He said kojeg su doživjeli moralni pad i moralno στο μόσο, στο μόρα με το Με δεν It is true ni kišu sa I da nije kote i koke, nikad ne Četvrti. Neće ljudi prekršiti ugovor imanu i vaše vođe, i vaša ulema, Kada nam se žene hodaju u glumi, a omladina razlog,